as mine as yeah. E allora prendi la mia mano, bella signorita. Disegniamo sopra il mondo con una matita. Resteremo appesi al treno solo con le dita. Pronta che non sarà facile, è tutta in salita. E Allora prendi tutto quanto, baby, prepara la valigia. Metti le calzare del il tacco. Splendiamo in questa notte grigia. Amore accanto a te, baby, accanto a te. Io morirò da re. Yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te Io morirò da re E Amore accanto a te, bevi accanto a te Io morirò da re E Amore accanto a te, bevi accanto a te Io morirò da re oh, Ed anche quando starò male sarò troppo stanco Come fuoco avanzerò per prendere tutto quanto ciò che aspetta ed essere pronto ad affrontare il branco Non voglio tornare indietro, adesso parto Allora bevi, bevi, bevi, asciuga il pianto Bevi, bevi, bevi, bevi dal mio piatto Se tu fai cadere in piedi anche dall'alto Se tu fai cadere in piedi anche dall'alto e Amore accanto a te, bevi accanto a te Io morirò da re yeah, yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te Io morirò da re yeah, Amore accanto a te, bevi accanto a te Io morirò da re esci la sera, spogliati nera Prendi tutto quello che fa comodo e sincera Apri la vela, dai, viaggia leggera Tu mostra la bellezza a questo popolo e marlena Vinci la sera, spogliati nera Prendi tutto quello che fa comodo e sincera Apri la vela, dai, viaggia leggera Tu mostra la bellezza a questo popolo e marlena Vinci la sera, spogliati nera Prendi tutto quello che fa comodo e sincera Apri la vela, dai, viaggia leggera Tu mostra la amore accanto a te, bevi accanto a te, morirò da re, yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, morirò da re